Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. 10. je kolovoza 1511. godine. Afonso de Albuquerque, portugalski guverner Indije, čeka s oko 1000 Portugalaca i oko 2000 malabaraca portugalskih indijskih saveznika da dođe plima i podigne veliku džunku s spruda. Albuquerque je tu malenu silu okupio oko Malake ili Melake, grada i luke na ušću istoimene rijeke. Portugalski guverner Indije čeka na plimu, jer je njegov glavni cilj veliki most koji spaja dva dijela Malake. Ako zauzme taj most, grad će rascijepiti na pola. Kako bi zauzeo taj most, dao je nalog da se zauzme džunka u luci koja je imala četiri jedra, da se ona nakrca topovima i odvuče prema mostu. Zadatak da to učini dobio je Antonio de Abreu. Branitelji grada vidjeli su što Portugalci smjeraju i svu su vatru usmjerili prema toj džunki ona je ostala na vodi. Onda su prema džunki branitelji uputili splavove napunjene drvetom i uljem koje su zapalili. Ni to nije uspjelo. Onda su u malenim čamcima poslali ljude naoružane dugim kopljima, harpunima i mušketama. Jedan je hitac iz muškete pogodio Abreu u lice, smrskao mu zube i odsjekao komad jezika. Albuquerque ga je htio smijeniti, ali Abreu je rekao dok ima noge, ruke i nešto jezika da viče zapovjedi, svoje mjesto nikome neće prepustiti. Ali džunka je imala predubok gaz da bi došla do mosta i nasukala se na pješčanom sprudu. Portugalska flota došla je do Malake 1. srpnja srpnja i bitka za grad bila je teška. Portugalci su posebno strašile otrovne strijelice koje su letjele prema njima. Zbog njih je Albuquerque naložio da se na džunki postave drvene ploče. Jedan juriš na Malaku nije uspio. Albuquerque je znao da ima samo još jednu šansu. Roger Crowley u knjizi Osvajači kako je Portugal stvorio prvo globalno carstvo piše. Bilo je očito da su mnogi nezadovoljni nakon neuspjelog napada i guvernerove odluke da se povuku. Smrtonosan rad puhalica s otrovnim strelicama iz Malake također je plašio, a ni ideja izgradnje tvrđave u tropskoj vrućini također nije bila privlačna. Fidalguš su uvijek smatrali da je taj posao nedostojan njihovog statusa. Oni su više voljeli pljačkati i otići kući. Albuquerque je održao strastveni govor. Ocrtao je cijeli strateški plan za Indijski ocean. Ako je davljenje muslimanske trgovine na Crvenom moru bio glavni cilj, Malaka, središte i terminus sve bogate robe i trgovine bila je ključni dio ostvarenja toga cilja. Ona je izvor svih začina i bogatstava cijeloga svijeta. Put kojim papar dolazi iz Meke preko Kalikuta, zauzeće Malake udavilo bi Kairo, Aleksandriju i Veneciju i zaustavilo širenje islama. Tko god vlada Malakom ima svoju ruku na vratu Venecije. Riječ Fidalgoš doslovno znači nečiji sinovi. Bili su to plemići koji su bili predvodnici portugalskog prodora prvo na Atlantiku, onda i dalje prema Africi, Indiji i sada prema dalekom istoku. Ali bitka za Malaku bila je žestoka. Portugalci su već jednom zauzeli most, satima su se borili za njega, noseći metalni oklop koji ih je štitio od strijelica ali borba na tropskoj vrelini toliko ih je iscrpila da nisu mogli utvrditi most, i zato je Albuquerque zapovjedio povlačenje. Sada je guverner Fidalgošima, ali i u ostatku vojske, održao govor u kojima ih je pozvao da konačno zauzmu grad koji zbog svog bogatstva nosi nadimak oko sunca. Govor je bio uspješan i 10. kolovoza Portugalci su čekali da dođe plima kako bi nastavili sa svojim napadom. Danas je Melaka grad s oko 150 tisuća stanovnika. Uvršten je na popis svjetske baštine UNESCO-a. Grad i Luka su danas važni za izvoz gume i uvoz šećera i riže. U okolici grada nalaze se maleni posjedi na kojima se uzgajaju kokos i tropsko voće, ali najvažnije je kaučukovac, iz kojeg se dobiva prirodni kaučuk sirovina ključna za proizvodnju gume. Enciklopedija Britanika u članku o Malaki o tom gradu piše kao mjestu uspavane, polagane atmosfere u kojem dominiraju jednokatnice. Prije 600 godina taj je grad bio puno važniji i užurbaniji. Malaku s početka 16. stoljeća ovako opisuje Anthony R. Disney u knjizi Povijest Portugala i Portugalskog carstva od početaka do 1807. Grad Luka imala je sjajan položaj na malajskoj strani uskog malajskog prolaza, ključnog komunikacijskog kanala između Indijskog oceana i trgovačkih svjetova istoka i jugoistočne Azije. Malakom je vladao muslimanski malajski princ. To se mjesto uzdiglo iz obskurnog ribarskog sela, vjerojatno negdje u 14. stoljeću. Njegovo stanovništvo raslo je brzo i do trenutka kada je do Malake došao Albuquerque, ono je prešlo brojku od 120 tisuća ljudi. Malaka je bila kozmopolitsko društvo koje je uključivalo Javance, Kineze, ljude iz Bengala, Guđerata, Irance, kao i ljude iz Malaje. Reputacija toga grada kao velikog središta pomorske trgovine stigla je do portugalskog kralja Manuela, negdje početkom 16. stoljeća. U vrijeme dok se Afonso de Albuquerque spremao na juriš na Malaku, Portugalom je vladao kralj Manuel koji je imao nadimak sretni. Taj nadimak dobio jer ga je sreća i tekako poslužila da bi došao na prijestolje. Bio je tek deveto dijete Dom Fernanda, mlađeg brata kralja Alfonsa V. Kada je došao na prijestolje 1495. Manuel je o sjaju Malake čuo od najpoznatijeg portugalskog moreplovca Vaška da Game, koji je u Portugal donio vijesti o gradu koji je od Kalikuta u Indiji udaljen 40 dana plovidbe, grada iz kojeg dolazi sav klinčić gdje žive papige čije je perje crveno poput vatre. Roger Crowley piše. Ljudi ne mogu procijeniti vrijednost Malake, napisao je trgovac Tome Pireš. Malaka je grad stvoren za trgovinu. Naziva se Oko sunca. To je najkozmopolitijski grad na zemlji u kojem se prema Pirešu mogu čuti 84 jezika. On je naveo cijeli popis ljudi koji trguju izvan Europe. Ljude iz Kaira, Ormuza, Goe, Kambođe, Timora, Ceylona, Jave, Kine, Bruneja. Kaže se da tamo čak i papige govore više jezika. Trguje se vunenom tkaninom i željezom iz Venecije, opijumom i mirisima iz Arabije, biserima Perzijskog zaljeva, porculanom iz Kine, muškatnim oraščićem iz Bandasa, tkaninama iz Bengala i začinima iz Moluka. Veća je od Lisabona, nešto manja od Venecije, sa stanovništvom od oko 120 tisuća ljudi. Pireš je napisao, nema sumnje da je Malaka od takve važnosti i zarade da joj nema premca u svijetu. Albuquerque se plašio da njegovi ljudi, željni plijena, ne jurnu u nepoznat grad i na žegi pod oklopom ne postanu lak plijen braniteljima. Roger Crowley piše. Pouke prvog neuspješnog juriša bile su naučene. Ne podijeliti ljude u skupine, zauzeti mostobrane, ukopati se i učvrstiti, uspostaviti lanac opskrbe kako bi se osiguralo da ne budu odbačeni. Sve je sjajno radilo. Džunka se nadvila nad most i s nje su se slijevali hici na nezaštićene malačke i javanske trupe. Iskocavanje na zapadnoj strani bilo je efikasno i brzo. Zaštićeni paravanima i daskama jurnuli su na barikade i natjerali sultanove ljude na bijeg. Efikasno iskrcavanje građevinskog materijala omogućilo je gradnju čvrstih položaja na oba kraja mosta. Sultanovi ljudi sada su bili podijeljeni u dvije skupine. Zauzeta je džamija na istočnom kraju mosta, odbijen je srčani protunapad sa slonovima. Topovi s brodova ispaljivali su plotune u grad kako bi zastrašili pojačanja. Portugalci su se ukopali, utvrdili dvije kuće pored džamije i postavili bateriju topova na njihove krovove. Vrućina je bila strašna. Albuquerque je naložio da se rastegnu cerade kako bi se njegovi ljudi zaštitili od sunca. Hrana i voda redovito su stizali. Albuquerque je razglasio po vojci da će svakog tko se odluči bez dopuštenja na jurišu grad dati pogubiti. 20 dana Portugalci i njihovi saveznici nisu skidali oklop sa sebe. Odbijali su napad za napadom. Onda je došao red na Portugalce. Roger Crowley piše. Dalbukerke je pozvao uvježbene skupine da sustavno očiste sve džepove otpora. One su stvorile kvadrate duboke šest redova. Željezni vršci njihovih kopalja sjali su na suncu i umarširali su u grad sa zapovjedima da ne prekidaju borbeni poredak. Po ulicama su ih vodili lokalni vodiči. Te oklopljene falange koje su marširale uz zvuke truba i bubnjanje i uz uzvike sveti jakove bile su brutalno učinkovite. Njihove su zapovjedi bile da ne poštede živote muslimana, njihovih žena i djece gdje god ih zatekli. Probijali su se kroz grad bodući kopljima i gazeći. Sultanovi vojnici koji nikada prije nisu vidjeli takva koplja, okrenuli su se i pobjegli. U osam ili devet dana te uvježbane skupine očistile su grad. Sultan se zajedno s obitelji pratnjom i slonovima povukao u džunglu a Fidalgoš, koji su smatrali takav način ratovanja odvratnim i neherojskim, stajali su po strani i gledali. Ljudi koji su izdržali vrućinu, stalne napade, stravu od puhalica s otrovnim strijelicama i guvernerovu željeznu disciplinu, očajnički su željeli nagradu, temeljito pljačkanje glasovitog orijentalnog suka. Albuquerque je prihvatio da je to njihovo pravo, ali želio je sačuvati grad, a ne dobiti ruševinu iz koje se dizao dim. Dopustio im je jedan dan pljačkanja. Afonso de Albuquerque, portugalski guverner Indije, htio je zaštititi portugalske saveznike i one na koje je računao da će mu pomoći u širenju utjecaja dalje na istok. Zapovjedio je da se kuće Hindusa, Javanaca i Burmanaca označe zastavicama. Te se zgrade nije smjelo niti pljačkati, niti paliti. Sultanova palača također se nije smjela dirati, to je bio plijen krune. Čak su i mornari, koji obično ostanu bez plijena, došli do njega. Guverner je mornare podijelio u skupine i jednu po jednu slao u grad kako bi uzeli plijen a njega je bilo u obilju. Pljačkaške skupine ostavljale su na miru skladišta puna sandalovine i prekrasnih kineskih plavih porculanskih vaza. Sve je to bilo preglomazno da bi se uzelo. Omiljeni plijen bile su zlatne poluge, vrčevi puni zlatne prašine, mirisi i rijetko drago kamenje. Od početka stvaranja portugalskog kolonijalnog carstva pa do zauzimanja Malake prošlo je manje od jednog stoljeća, kada su pod kraljem Joaovom I počela pomorska putovanja koje su proslavila Portugal i stvorila carstvo, ta je zemlja imala nešto više od milijuni pol stanovnika. Njezin glavni grad Lisabon imao je manje od 40.000 tisuća stanovnika. Do 1511. portugalski moreplovci i vojnici utvrdili su se na Atlantiku i Indijskom oceanu. Nakon zauzimanja Malake krenut će dalje na orijent, prema Kini i Japanu. Kako je ta malena zemlja stvorila taj imperij na istoku? To je tema sljedećih dviju povijesti četvrtkom. Naš sugovornik je Želimir Brala. prvo da ovaj termin kolonijalno carstvo ili kolonijalni imperij da to riješimo. Naravno, svi povjesničari i svi promatrači govore o imperiju ili o carstvu kroz ta silna stoljeća datume možemo rastezati od 1415. kada počinje otkrića pa sve do praktički do 19. E, prosinca 1999. godine kada eh, je Makao vraćen Narodnoj Republici Kini. Ali interesantno je da sam Portugal službeno nikad nije te svoje goleme posjede zvao carstvom. Čak niti u salazarističko doba, kada bi se očekivalo s obzirom na prirodu Salazarova režima, da bude nazvan carstvom. Dakle, rekli smo od osvajanja Ceuta. Ceuta je grad ili utvrda na e, marokanskoj obali koja se računa kao službeni e, početak e, otkrića te velike epizode u portugalskoj povijesti, pa do, kao što smo rekli, do vraćanja Makaua Kini 1999. godine. Dakle, govorimo o oko šest stoljeća sve zajedno on se, taj imperij, se rastegao na teritorijima koji danas sačinjavaju 53 različite zemlje. Od oko prilike 2 milijuna četvornih e, kilometara, ali to je, naravno, te veličine su tek toliko da se stekne otprilike e, vizija o tome koliki su to bili veliki posjedi, ako, pogotovo ako se zna da je Portugal po svojoj površini otprilike dvostruko velik kao Hrvatska. Od te 53 zemlje ostale su na kraju 19. Eh, stoljeća kolonije u Africi, otoci Cap eh, Verde, Portugalska Gvineja, São Tomé i Principe, tvrđava San João Batista de Ajuda u gradu Juda u današnjoj Republici Benin, u Angoli i Mozambik, Aziji, Goa i Makao. U oceani polovina otoka Timora. Postojala je dakle jedna velika, velika i međusebno diskontinuirana površina koju je Portugal više ili manje kontrolirao. Kažem više ili manje namjerno, jer kroz sva ta stoljeća Portugal nigdje nije cijelo vrijeme, kroz cijeli period obnašao efektivnu vlast na cjelokupnim teritorijima tih zemalja. Riječ je bilo kako gdje i kako u kojim povijesnim e, prilikama, povijesnim okolnostima. Riječ je zapravo bilo o trgovačko-vojnim pothvatima koji su se na pojedinim lokalitetima održavali, a sama vlast je bila vrlo često nešto fluidno i zapravo je Lisabon e, kao vrhovni zapovjednik bio često jako daleko. U kolovozu 1415. godine iz Portugala je prema Maroku isplovila flota od stotinu brodova u pratnji 20 kraljevskih galija. Ta je flota prevozila 19.000 ljudi. Bila je to golema flota za to vrijeme. Deset dana prije njezinog isplovljavanja engleski kralj Henry V poveo je vojsku u napad na Francusku. Ta je vojska imala 12.000 ljudi. Malo je čuda da je Portugal uspio okupiti takvu vojsku. Tadašnji kralj Portugala, Joao I, bio je presiromašan da bi kovao zlatni novac. Ribarstvo i poljoprivreda bile su najvažnije grane portugalske ekonomije. Glavni proizvodi, usoljeni bakalar, masline i vino. Portugal je bio daleko od tadašnje žile kucavice trgovine, sredozemnog mora. Jedino čega je Joao prvi imao dovoljno bili su mladi plemići Fidalgoš, željni slave i bogatstva. Nedostatak novca bio je glavni razlog za pohod na Ceutu, bogati arapski trgovački grad. Glad za zlatom i začinima pogonila je portugalski izlazak na more. Ali bio je tu još jedan razlog borba protiv nevjernika, zauzeće Ceute, grada koji je bio pod kontrolom muslimanskih vladara skoro 800 godina, bio je samo prvi korak u strateškom planu u kojem je važnu ulogu igrala jedna mitska figura. Roger Crowley piše. Iza inicijative za pohod na Afriku ležao je vrlo stari san o militantnom kršćanstvu, o udaru zboka u islam koji je priječio put prema Jeruzalemu i bogatstvu istoka. Neke su karte prikazivale kraljevsku figuru odjevenu u crvenu ruho s biskupskom mitrom na glavi. Njegovo je prijestolje blistalo od uglačenog zlata. Bio je to legendarni kršćanski kralj prezbiter Ivan. Mito prezbiteru Ivanu sezao je daleko u srednji vijek. Temeljio se na vjerovanju u postojanje moćnog kršćanskog vladara je prebivao negdje iza granica islamskog svijeta i s kim se zapadno kršćanstvo moglo povezati kako bi uništilo nevjernike. Smatralo se da prezbiter zapovjeda golemim vojskama i da je neizmjerno bogat, moćniji u zlatu, srebru i dragocjenom kamenju od bilo kojeg drugog čovjeka na svijetu, kako je to pisalo u zapisu iz 12. stoljeća. Govorilo se da su stropovi i zidovi kuća u toj zemlji od zlata, do 15. stoljeća figura prezbitera Ivana nakalemljena je na stvarne kršćanske kraljeve Etiopije i karte su sugerirale da se do njegovog kraljevstva može doći rijekom kroz srce Afrike. Više od jednog stoljeća ta zapanjujuća fatamorgana imat će moćan utjecaj na maštu i strategiju Portugalaca. Zlato, začini i borba protiv nevjernika u savezništu s prezbiterom Ivanom to je trojstvo pogonilo portugalsko širenje. Godine 1415. portugalska mornarica prevezla je vojsku do Afrike. Oko četiri godine kasnije dogodit će se prvo veliko putovanje portugalskih pomoraca. Te će se godine oni iskrcati na Madeiru, otok u Atlantskom oceanu udaljen oko 670 km od marokanske obale. Bio je to samo početak. Dakle, vratimo se na 1415. godinu i osvajanje Ceute. Naravno, sa osvajanjem Ceute i sa udaljavanjem sve više produljivanjem e, ruta gdje će se ići bilo u osvajanje, bilo u naprosto istraživanje, bilo u trgovanje, koji je cilj svega toga? Cilj je da se pronađe pomorski put za veoma lukrativnu trgovinu začinima, dakle začini su na orijentu. Pogotovo to postaje važno kada padne Konstantinopol pedeset 1453. E, godine i kad se prekida komunikacija koja je do tada e, funkcionirala sa indijskim podkontinentom i dalje Azijom, u manjoj mjeri, premda naravno ubrzo e, mletački trgovci uspiju, prvenstveno mletački trgovci uspiju pronaći načine da sada ovaj puta sa otomanima, sa otomanskim carstvom da nađu neke trgovački jezik i da počnu zajedno trgovati, ali eh, i dalje ostaje neusporedivo kompliciranije i eh, neusporedivo teže doći od Portugala koji je na krajnjem jugozapadu Europe pa doći kopnenim putem prijeći, dakle, e, prvo Portugal, zatim Španjolsku današnju, pa onda Francusku, pa sjever Italije, pa longitudinalno bivšu Jugoslaviju, pa dole Grčku, pa izbiti tek onda na more. Dakle, kamoli da se još stigne do, do Indije. To i tekako ima e, puta i tekako ima niz naprosto opasnosti koje vrebaju i nepredviđenih događaja koji se mogu dogoditi na tom dalekom putu. Prema tome, more je prirodni nekako izlaz, Jedino sad je pitanje postoji li mogućnost uopće da se morem dođe do Indije i dalje do Azije ili je ta golema zemlja, taj kontinent koji je ispod nas, Afrika, e, da li on dolje završava negdje i može li se oploviti ili ne može. Dakle, to je sad veliko pitanje. I ekspedicije su slane e, malo pomalo prema jugu e, Afrike da što prije otkriju taj važan, važan podatak nije mišljeno cijelo vrijeme, niti je tako izvođeno da se plovi samo. Uvijek je trebalo voditi računa o tome da na obali treba imati nekakvo mjesto gdje brod može osušiti jedra, na primjer, što je tada bilo neobično važno, gdje se može snabdjeti pitkom vodom, gdje se može namirnice pronaći, pomalo već ako postoji mogućnost i ponešto trgovati. Dakle, uvijek se Usput po toj zapadnoj obali Afrike se osnivaju utvrde koje se zovu faktorije zapravo, koji su, koji puta imaju trgovačku ulogu, koji puta imaju i vojnu ulogu, koji puta imaju i poreznu ulogu da naplate eh, od eh, lokalnih trgovaca i pošalju u Lisabon porezni eh, prihod. Portugalski pomorci nisu samo putovali na jug, do 1500. te oni su vjerojatno doplovili do Grenlanda, Labradora i Newfoundlanda. Oko 1520. pokušali su na otoku Cape Breton, smještenom ispred današnje Nove Škotske u Kanadi, utemeljiti naseobinu. Ali jug je bio puno privlačniji. Godine 1435. portugalski pomorci preplovili su Rakovu obratnicu, granicu tropskog pojasa. 1473. prešli su ekvator. Sva ta putovanja Portugalci su poduzimali u brodovima koji su postali slavni. Anthony J. Russell Wood u knjizi Portugalsko carstvo 1415. 1808. piše. Nava ili Karaka koja je plovila od Europe do Indije i onda do Malake, Kine i Japana imala je prethodnike u talijanskim trgovačkim brodovima kasnog srednjeg vijeka, ali su Portugalci na njima ostavili svoj trag. Obično su imale četiri palube, visoku krmu i prednji kaštel. Bile su široke i tako nezgrapno velike i teške da su mogle potonuti ako bi se krivo rasporedio tovar papra i začina. Na putu kući papar bi se uskladištio na donje dvije palube. Na trećoj palubi bile su kabine, a četvrta paluba i nadgrađe bili su rezervirani za bale i škrinje koje su bile u privatnom vlasništvu. Paluba je bila pretrpana teretom. Početkom 17. stoljeća prodori nizozemaca i engleza doveli su do toga da su Portugalci s crnih brodova, kako su ih zvali, prešli na manje, brže galije, galiotas, koje su plovile između Makaua i Nagasakija. Iako se pojam galijun ponekad koristi i da bi se opisala nava, galijun je obično manji. Slična nejasnoća je i s pojmom fregata, kojim se izvorno nazivao manji brod od 100 do 200 tona, ali u 17. i 18. stoljeću on se počeo koristiti za veća plovila. Najbolja plovila izrađivale su se od indijske tikovine i brazilskog tvrdog drveta. Oboje je bilo puno bolje od portugalskog bora i hrasta. Pored Nava, Karaka, Galijuna, Fregata, Portugalci su još plovili i na karavelama. Ti brodovi nosivosti od 100 do 150 tona bili su maleni, spretni i mogli su hvatati puno više vjetra od Nava i Karaka, koje su uglavnom za plovidbu koristila vjetar koji je dolazio s krme. Karavele su nekad kombinirale trokutasta jedra s kvadratnima. Imali su dva ili tri jarbola i bile idealne za obalna istraživanja na početku portugalske pomorske ekspanzije. Karavele su mogle uploviti duboko u rijeku, a mogle su juriti po oceanima. Portugalci se nisu samo ograničili na svoja plovila. Često su plovili i na plovilima svojih suparnika ili saveznika. Omiljeni su bili arapski dov i džunka s kojom je Afonso de Albuquerque zauzeo most u Malaki. Sva ta putovanja imala su za cilj bogatstvo svijeta koji se tek otkrivao, bogatstvo koje se dalo naslutiti za uzimanjem Ceute 1415. 1488. godine se događa velika stvar. Bartolomeu Dias, portugalski e, moreplovac, e, pomorac, je uspjevao ploviti do dobre nade. I dakle, shvaća se da je Afrika, taj goli kontinent, da je oplovljiva i da se može produžiti dalje prema istoku i prema e, Indiji. I tako je i bilo iza toga devet godina dolazimo do onog imena koji će nek, na neki način ostati simbol portugalskih otkrića. Ime je Vašku da Gama, veliki istraživač, e, proglašen i pod kraljem Indije. Ali nažalost nije, nije to uspio obnašati jer je umro od stare e, ozljede koja se zakomplicirala i pa je dobio sepsu. Dakle, 1490. godine Vaško da Gama stiže u Indiju, oplavljava rt dobre nade, staje jedan čas u Mombasi poslije u Melindo, pa prelazi Indijski ocean i stiže na zapadnu obalu Afrike u mjesto koje se zove Kalikut. E, mi stariji koji smo imali prvu pomoć u srednjoj školi znamo za Kaliko za to je ta riječ. Dakle, to nije Kalkuta, nego Kalikut gdje prvi puta uočava, Vaško da Gama uočava te nove neke drugačije e, ljude, indice, jel? i on želi zapravo obavijestiti lokalnog vođu, samorin prema njegovoj terminologiji, on je tako je zvao lokalnog vođu, E, želi ga obavijestiti da evo sad je on došao u ime veoma moćnog e, kršćanskog kralja koji je Manuel I, tadašnji portugalski kralj, da je on došao dakle u, kao moćan predstavnik moćnog kralja da tu preuzme više ili manje trgovinu i da se sad imaju oni trgovati sa njima, ne ni s kim drugim, dakle ne sa Arapima, ne sa Dženovezima, ne sa Mlecima. Naravno da to ovome baš nije, baš nije sjelo, tako da je došlo do nekakvih e, frikcija i došlo je i do jednog kratka neki čarki, oružani čarki, ali dobro, na kraju, na kraju je e, to sve skupa završilo i kod da Gama se vratio u Lisabon sa tim silnim otkrićem, dakle moguće je oploviti rte dobre nade moguće je stići u Indiju i moguće je tamo kupovati ono što nas interesira, što nas interesira, začine, dijamanti i zlato. S obzirom na to da je on donio pun tovar, pune brodove natoverenih robom koja je tamo skupljena od svile, e, brokata, razno raznih mirodija, s tim da su neki, neki artikli su e, imali imali 700% e, dobit. Dakle, na svaki uloženi zlatnik je onaj koji ga je uložio dobio 700 natrag, da kako da je to bilo golemo golemo bogatstvo koje e, je samo pojačalo tu žeđ ili glad za e, novim ekspedicijama koje će se vratiti sa orijenta isto tako bogatih. Vaško da Gama vodio je tri ekspedicije u Indiju. Na prvu je krenuo iz Lisabona 8. srpnja 1497. s četiri broda. Dva jedrenjaka nazvana po arkanđelima Rafaelu Gabrielu, jednom karavelom po imenu Bario i jednim teretnim brodom od 200 tona. Za drugu ekspediciju portugalski kralj Manuel dao je Gami deset brodova, koji su iz Lisabona isplovili u veljači 1502. Prije toga za Indiju je Manuel uputio i Pedra Alvareša Cabrala, koji je vodio flotu od 14 brodova. Četiri je izgubio u Oluji, a kada je došao do Indije, Cabral se sukobio s vladarom Kalikuta, glavne luke za trgovinu paprom. Cabral se vratio s tovarom koji je donio golemu zaradu, ali je pokazao da širenje na Indiju i daleki istok neće ići lako. Tamo su već postali ustaljeni trgovački putevi i vladari koji su na njima zarađivali. Na svom drugom putovanju Vaško da Gama pokazao je i drugu stranu portugalskog širenja nasilje i teror. Na tom drugom putovanju flota Vaška da Gama 29. rujna 1502. srela je Veliki Dou, arapski jedrenjak po imenu Miri, s oko 240 članova posade i putnika. Među putnicima bili su bogati trgovci, predvođeni Džauharom al-Fakihom. Roger Crowley piše. Možda se na gamino iznenađenje Miri predao bez borbe. Postojala je praksa da se plati dana kako brod presretnu pirati. Trgovci su imali novce i bili su uvjereni da mogu platiti za prolaz dalje. Alfakih dao je početnu ponudu. Naknadu za jarbol na jednom portugalskom brodu koji je napuknuo dok se približavao Miriju i obećao je začine kada dođe u Kalikut. Gama je to odbio. Trgovac je pokušao ponovno. Predat će se zajedno s jednom od svojih žena i nečakom kao jamstvom za pun tovar začina za četiri najveće gamina broda. Bila je to puno bolja ponuda. Gamu ni to nije smekšalo. Zapovjedio je Alfakihu da kaže trgovcima da predaju sve što imaju. Sve zapanjeniji čovjek dao je dostojanstven odgovor. Kada ja zapovjedam ovim brodom, oni rade što im kažem. Sada ti zapovjedaš. Reci im to sam. Trgovci Smirija predali su dobar dio tereta, ali dio dragocjenosti su zadržali. Ako je vjerovati portugalskim kroničarima, jedan od njih bio i Tome Lopeš, koji je bio na toj ekspediciji, dio kapetana počeo se pitati što zapravo želi Gama. Mogao je dobiti novac za siguran prolaz broda. To je odbio. Onda je mogao uzeti sve ni to nije učinio. Brzo se saznalo što želi Vaško da Gama. Zapovjedio je da se sa Mirija skinu kormilo i vitla, te da ga se natovari barutom. Namjerao je zapaliti miris putnicima i posadom. Kada su oni shvatili što im se sprema, putnici i posada Mirija počeli su se boriti. Roger Crowley piše. Nekako su ugasili vatre i potražili bilo kakvo oružje, projektile ili kamenje. Odlučili su otići boreći se. Kada su se portugalski brodovi vratili da ponovno zapale vatru, dočekala ih je kiša projektila koje su bacali i žene i muškarci. Portugalci su se morali povući. Pokušali su onesposobljeni brod uništiti vatrom iz topova, ali portugalski su brodovi imali topove koji su bili preslabi da bi nanijeli ozbiljnu štetu. Čak se iz daljine moglo vidjeti žene kako mole za svoj život, držeći u rukama nakit i dragocjene predmete, moleći admirala za milost. Neke su uzele i malu djecu i držale ih u zraku. I mi smo shvatili da traže milost, napisao je Tome Lopeš, čiji je opis postajao sve uznemireniji. Muškarci su svojim gestama pokazivali da su spremni platiti veliku otkupninu. Nije bilo sumnje da bi ona bila dovoljno velika da se otkupe svi kršćani koje se držalo u zatvoru u Fezu i još bi ostalo velikog blaga za našeg gospodara kralja. Gama je sve to promatrao bez osjećaja, skriven u kabini. Nije ništa odgovorio. Na Mirju putnici su počeli graditi zapreke od madraca ili bilo čega što su našli. Oni će skupo prodati svoje živote. Četiri je dana Miri plutao na uzavrelom moru. Pet je dan u ponedjeljak 3. listopada Kama odlučio potopiti Miri. Lopeš je zapisao da je to dan koji će pamtiti dok je živ. Miri se žestoko borio, ali na kraju potonuo. Gama je pristao spasiti samo brodskog pilota i nekih 20 djece. Kada je Gama stigao do Kalikuta i tamo je nastavio s pustošenjem, otvorio je vatru iz stopova na grad, a na Jarbola je dao objesiti i zaslanike koje je poslao vladar Kalikuta, a nakon toga i neke ribare. Sve u svemu objesio je 34 čovjeka. Tu nije bio kraj. Gama je zapovjedio da se tijelima odsijeku glave, ruke i stopala, da se trupla bace u more, a odsječeni udovi stave u jedan ribarski čamac i pošalju na kopno s porukom vladaru. Sve je to radio kako bi vladara Kalikuta prisilio da trguje samo s njim. Sve je to ponovio i u Kočinu. To drugo putovanje Vaška de Game dovelo je Portugalce na zaoglas u Indiji. Ubrzo je došlo do još jedne važne stvari. 1500. godine je poslan u Indiju, poslana je u Indiju ekspedicija koja je na čelu Pedro Alvarez Cabral, koji se koristi iskustvima, pomorskim iskustvima dotadašnjih pomorskih odlazaka u Indiju i skreće jako prema zapadu, dakle udaljuje se od afričke obale, ne bi li lakše savladao u odnosu na pasate koji tada pušu, ne bi li lakše savladao ovaj obilazak dolje okorta Dobre Nade i udaljujući se tako prema zapadu on dotakne i Brazil i tu također pribilježi jedan poen i javlja njegov pisar u njegovoj floti Peruvaška minja piše kralju Manuelu jedno lijepo pismo koje danas je primjer zapravo krasne reportaže e, o tome kako su otkrili novi svijet. E, Pedro Alvarez Cabral nastavlja prema Indiji i tamo isto također postiže se veliki uspjeh. Nije to sve tako jednostavno kao, šta, kao što ovako bi moglo možda izgledati. Ima niz stvari s kojima se oni bore. Jel? Jedna od tih stvari je skorbut. Je skorbut, dakle nedostatak C vitamina, a vitaminoza. Vitamin C je silno važan u sintezi kolagena i e, prema tome utječe na krvne sudove zbog toga krvare desni ili ozljede teško zarastaju. Koliko je skorbut važan je da je od 176 pomoraca koje je u prvoj ekspediciji poveo sobom eh, dakle mornara, časnika, koje je Vaško da Gama poveo sobom u Indiju, samo njih 55 se vratilo u Lisabon, većinom su upravo od skorbuta umrli, a da stvar bude interesantnija, kad je e, izbio na zapadnu obalu Mozambika u prvom putu Vaško da Gama, onda su mu lokalni muslimani u Melindeu u današnjoj Keniji su mu ponudili naranče, dakle C vitamin u citrinima i ustanovili su zaista evo poboljšaju se stanje stanje e, posade međutim nisu uspjeli to kao asimilirati kao, kao ozbiljan znak što treba činiti u budućem Godine 1505. do pape Julija II. došla je poruka da će sultan Osmanskog carstva Selim I. razoriti sveta mjesta kršćanstva u Jeruzalemu ako se ne obuzda napredovanje Portugalaca. Po zapadu Europe proširile su se glasine da je mamelučki sultan Egipta spremao rat protiv Portugala, jer je u opasnost došao status Kaira kao trgovačkog središta. Iza svih tih glasina i poruka možda je bila Venecija, čijem su statusu najjače trgovačke sile sada prijetili Portugalci. Venecija čak i predložila da se između poluotoka Sinaja i Afrike prokopa kanal kako bi se izbjegao put brodovima preko Indijskog i Atlantskog oceana do Europe. U Portugalu se postavilo pitanje opravdanosti ulaganja u trgovinu s Indijom i dalje prema istoku. Afrika i Brazil bili su bliži, manje novaca trebalo da se opreme brodovi i da se vrate s putovanja, a zarada je također bila velika. Kralj Manuel nije namjeravao odustati od Indije. Roger Crowley piše. Do 1505. kralj je uz potporu unutarnjeg kruga ideologa i savjetnika postao siguran da je njegova sudbina da ustraje na projektu s Indijom. U objavi od 27. veljače nalazila se nova strategija, hrabri plan koji se temeljio na ambiciji golemih razmjera, stvoriti u Indiji stalno carstvo koje će biti temeljeno na vojnoj sili i koje će zadobiti kontrolu nad svom trgovinom u Indijskom oceanu. Odabir vremena nije bio slučajan. Manuel, svjestan da brat Mauro dolazi od pape s porukom u kojoj se izražava strah za Jeruzalem, vjerojatno je htio djelovati prije nego što dođe neželjeni glasnik. I stjecaj međunarodnih okolnosti bio je vrlo povoljan. Venecijanci su bili zauzeti pohodima protiv Osmanlija, činilo se da je slabio mamelučki režim, Španjolska je bila zauzeta u Europi. Otvorila se mogućnost. To je bio sudbinski trenutak. Manuel je također shvatio da i vrijeme potrebno za komunikaciju s Lisabonom čini kontrolu metropole nepraktičnom. Kako god bio nesiguran i sumnjičav, Manuel je morao odabrati predstavnika u Indiji i predati mu zapovjednu palicu. Termin Indija u portugalskoj ne modernoj da kako, ne znanstvene historiografije, nego u reportažnoj, u, povijesti, dakle u povijedanju, u pripovijedanju onoga što se dogodilo ili što se misli da se dogodilo. Indijom Portugalci, portugalske elite srednjovekovne smatraju e, ne samo indijski kontinent, nego cjelokopni orientalni svijet, sve je dakle odrta dobre dobra nada, do tamo do Japana i Pacifičkih otoka. Sve je to Portugalska Indija. A to je golemo područje gdje se do sredine otprilike 17. stoljeća počinju utvrđivati portugalske kolonizacijske jedinice Uglavnom faktorije, e, gradovi, tvrđave, e, jedan dio je bio u službi kralja, jedan dio, i to čak i veći dio, je e, naprosto bio djelovanje za vlastiti račun. Dakle, poduzetnici ili e, avanturisti su pokretali inicijativu mimo one službene kraljevske koja bi trebala doći ili koja je koji puta i dolazila iz Lisabona. Sjedište kolonijalne organizacije na, kako oni kažu tada u Portugalskoj Indiji, odnosno na Orientu, bila je Goa. Grad koji je Afonso de Albuquerque osvojio 1510 i koja je ostala u posjedu do noći, evropske noći sa 18. na 19. prosinca 1961. E, godine kad je stigao šifrirani telegram u portugalski, u generalštab portugalske oružanih snaga u Forte di Alto Duque u tvrđavi u Lisabonu, da se povlače, da ne mogu više se ona mala, mala e, vojna posada koja je bila tamo, da se ne može više održavati, da se povlače. To je bila takva pljuska sa lazorističkom režimu, dakle 61. godine, puni se lazorizam, takva pa pljuska da četiri dana se nije, nije se vlada usudila objaviti. A kad je objavljeno, onda nije bilo na prvim stranicama, nego je bila na prvoj stranici jedan mali desni, u desnom donjem rubu, jedna mala e, notica da su indijske oružane snage napale i zauzele, otele i sve drugo. Jel? Tada je očito i Harlaru Nehru bilo već e, dosta toga glumljenja kolonija portugalskih na indijskom kontinentu. Goja je također bila polazna točka za širenje katolicizma. Naime, crkva je bila, katolička, rimokatolička crkva je bila i portugalska crkva je bila veoma zainteresirana da se okoristi e, portugalskim vojnim i trgovačkim otkrićima ili postignućima i za svoje ciljeve da, da, bome, e, da širi vjeru svoju. Koji je bio cilj? Cilj je da bome bio konvertirati e, na katolicizam cijelu Aziju. Dva su pomorska puta spajala Portugal s njegovim kolonijalnim carstvom. Prvi se zvao karaira da Brazil i spajao je metropolu s Brazilom. Bio je to lakši put. Drugi je bio karaira da Indija. Put je bio teži i opasniji. Između 1500. i 1635. barem 912 brodova isplovilo iz Lisabonske luke prema Indiji. U isto vrijeme barem 550 brodova isplovilo je iz Indije i Malake prema Lisabonu. Ti su brodovi u pravilu plovili u malenim flotama, obično od sedam brodova. Prosječni životni vijek broda koji je plovio između Indije i Lisabona bio je četiri godine. Bolje nije bilo ni s ljudima. Put od Indije i nazad bio je dug 24.000 tisuće nautičkih milja. Između 1497. prvog putovanja Vaška da Game i 1504. prema Indiji otisnulo se 5500 Portugalaca. Nije ih se vratilo 1800. U brodolomima nestalo je veliko blago koje su Portugalci izvlačili iz Indije. Godine 1511. Frol de la Mar, Cvijet mora, admiralski brod Afonza de Albuquerque bio je najveća karaka ikad izgrađena. Imala je nosivost od 400 tona i naoružana je bila s 40 topova. Njezina pojava zadavala je strah u lukama i morima Indije, ali ona je te 1511. bila stara već 10 godina. Kada je Albuquerque na nju odlučio ukrcati blago iz sultanove palače u Malaki kako bi ga poslao kralju Manuelu, mnogi su se mornari odbili ukrcati na taj brod. Ali Ali Kerkeu se nije moglo reći ne i cvijet mora isplovio je za Lisabon. Ispred obale Sumatre ušao je u uragan. Malo se tko spasio. Jedan od onih koji su preživjeli bio je i Dalbu Kerke. Posad je dao zapovjed da napusti brod samo u hlačama jakni. Ako je netko htio zadržati nešto od plijena, mogao je ostati na brodu. Roger Crowley piše. Iza njih samo je nadgrađe Frol de la Mara ostalo vidljivo iznad grebena na Sumatri. Negdje ispod površine mora ostalo je sve bogatstvo iz palače i još povrh toga. U Frolu izgubljeno je najveće bogatstvo u zlatu i draguljima ikad izgubljeno u bilo kojem dijelu Indije ili što će ikada biti izgubljeno, napisao je kroničar Gašpar Koreja. Sve je to nestalo u dubinama. Izgubljeno je još nešto, jednako dragocjeno zemljopisnog znanja gladnim Portugalcima. Bila je to čudesna karta svijeta od koje je preživio samo mali dio. Albuquerque se o njezinom gubitku ovako potužio kralju. Velika je to karta sastavljena od pilota sjave koja pokazuje rt dobre nade, Portugal, zemlju Brazil, Crveno more i Perzijski zaljev, otoke Začina, pomorske putove Kineza i naroda Formoze. Gubitak karte bio je težak udarac, ali Afonso de Albuquerque, jedan od najsposobnijih guvernera koje je Portugal dao, nije oklijevao nadoknaditi rupe u tom znanju. Nakon brodoloma Cvijeta mora poslao je izaslanstvo u Burmu, Tajland i Sumatru. Već 1512. jedna je portugalska ekspedicija sastavila kartu otoka Začina u istočnoj Indiji. Sljedeće godine brodovi su poslani prema Kini, govori Želimir Brala za vrijeme eh, Afonso de Albuquerque eh, pokrenut je plan rasna integracije, da se, i to da Portugalci iz Portugala, koji uglavnom dolaze u te daleke krajeve, da zaključuju oni brakove sa ženama iz Goje. To miješanje se nastavilo i stvorilo je populaciji posebnih karakteristika koja je govorila portugalski a sa religijske točke gledišta dijelila se na pristalice hinduizma i pristalice katolicizma. Donedavni, recimo, e, do kraja 2023. godine portugalski premijer Antonio Košta je jedan od e, potomaka porodice, jedne takve porodice sa Goje ta tolerancija u odnosu na e, hinduizam je bilo ono što je omogućavalo zapravo Portugalcima e, da budu prihvaćeni u Indiji. Gou su također koristili crkveni redovi, prvenstveno jezuiti, pored Franjevaca i Dominikanaca, i koristili su ga kao sjedište, Gou kao sjedište kršćanstva na orijentu, cjelokupnom orijentu i bili su skloni uspoređivati sa uobičajenim srednjevjekovnim pretjerivanjem go kao Rim orijenta. Ja? Preambiciozan plan širenja e, religije morao je propasti, jasno. To međutim ne umanjuje civilizacijsko djelovanje. Misionari su naučili e, lokalne jezike, podučavali su portugalski, objavljivali su dijela, ono što je važno za Orient je, tamo su raširili štampu, raširili su tiskanje, tiskarstvo su e, silno e, promovirali. Zašto? Njima je bila potrebna za e, štampanje katekizma na raznim e, jezicima i to je bilo dobro prihvaćeno, to je bila je riječ o obrazovanim ljudima. Za razliku od vojske, oni nisu upotrebljavali silu, nego su uvjeravali, dakle uspjevali su prodrijeti tamo gdje se prema sili stvara otpor. U noći 19. listopada 1520. malena portugalska ekspedicija dovedena je u šator podignut na etiopskoj visoravni. Šator imao bogati tepih na podu, začulo se kameno zvono i portugalci su klekli na jedno koljeno. Ispred njih polako se podignuo zastor i ugledali su čovjeka koji je sjedio na raskošnom prijestolju. Nakon desetljeća traženja Portugalci su konačno došli do kršćanskog kralja Etiopije. Njegovo ime bilo je David II. Na glavi je imao krunu od srebra i zlata, u ruci srebrni križ. Bio je odjeven u svilenu košulju širokih rukava i ruho od brokata. Portugalski putnici poslali su vijest o tom susretu kralju Manuelu. On je odmah o tome pisao papi Juliju II. U lipnju 1521. Manuel je javno objavio da se bliži uništenje Meke i zauzimanje Jeruzalema ali Manuel je umro u prosincu 1521. A David II. nije bio mitski prezbitar Ivan. Jeruzalem neće biti zauzet, Meka neće biti uništena. Ali pohod na koji su portugalski pomorci, vojnici i misionari krenuli u potrazi za zlatom, začinima i prezbiterom Ivanom nastavit će se nakon Manuelove smrti. Nakon Indije, Portugalci su krenuli dalje prema Kini, Japanu i još dalje. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Renato Drvodelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2024. godina.